Etxe mendien presak amabost autobus ditu eta sortzi langile denbora osoz, mementuko postu beteak badira, enpresak kezkagarri ikusten du geroa, Frantzia mailako fenomeno hori hemen ere ageri baita. Bada eskase bat eh, hor momentuko ez dena oin grabe-grabe, baina pentsatzen dut eh, hemen barnek aldean azteko, eta pentsatzen dut hemen dik eh, bai bost urtera, ba, hor ba, grabeago izango dela, zinta ba, nahi dugu developatu eh, autobus, autobus, eh, autobusen, uh, nora ezan, autobusa erabiltzeko eh, mm. gehiago eta auto hauzteko, haina gazta gazte autobus permisen pasatzen guti gira, eta ni oino gazte nizain gazte ere, baina Ni baino gazteago horik hemen ez da, gidari bat edo bi edo bestela ez da, ez da, ne Eta aski behi da hori, fenomen hori, do, urtean ondorio bat da? eguzki ez, eh, pentsu dut hori, eh, hori eh, bai, hor, hainit zerretretadun ari dira autobusetan betidanik, eta hor, hor dira momentu batetan, ebe, nun ebe, erretzeta hartzen dutenek ez zuten gehiago autobusa idatuko, behar bat, gazterik ez da, gibelean. Ez da lan zaila, ez da lan bortitza, ez lan aski erretxa dara ere. Gozoa, e, eh, ero, burutan ari zira, hori behar bat, be, oaiko gaztek ez dute gehiago nahi aste burutan aritu, edo ez dakit. Erraten zinidan ere, eh, behazkenen eh, pixkat lan gutxiago hartzen duzuela? Hor momentuko ez, baina hortara etorriko gira, bai, pentsatzen dut, zenta ez bada gideririk enola eh, lan nagusia egin, ezingo dugu. Ezingo dugu, eh, beharko da edo e, gutiago lan hartu, e, autatu lana, orain arte ez, ez da hori helburua helburua da zerbitzu bat e, kartea jendei, eta hor, be, ez dugu behar ba egiten alko. Ez bagira aski, ez bagira autobusak badira, baina giraririk ez da izango. Hori nola gelditu, e, ez da erretxa, publizitatea eginez, ez da giz, gazteak e, enplegu horretara joaiteko, edo hola, baina ez da giz, e, bate interesa gehiago beharko luke gazte mailan, baina ba. Zenta, zuk adibidez, txekatzeko tan ziste norbait, baduzu esede hori norbait hartzeko? Momentuko ez, dena baditugu momentuko, baina ba, erretreta du nahi nitz. Baina, bon, ordi, langileak behitu bai, baina erretreta du eh? Segur, ba, erretreta gelituta, betala, edo gutituko dugu lana, edo, eh, edo e, sekatuko dugu jendea. Kezka da, gero begira? Hori da, gero begira, e, ba, nipen hori, bost amak urteren buruan, edo gutitu beharko da lana, edo atseman gazteak, baina ba, hori zailago izanen apentsatzen. Gu, gure enpresa azteko hola segituko dugu momentuko, gero da arazoa da hola segituko, segituz, pentsatzen dut eh, jesa lodiagoek nahiko gutela sartu eh, aldera edo olaz, da ikusi zebekipiak erortzenen direla, bueno, hola gertatzen da, initzak lotan. Sartze untan, haugen goizeko bilketa sigurtatzeko, elkarkoak doi-doi eh, lortu ditu behar zituen gidariak, horre, eh, badarazu bat, zure ustez? Bai, bai, hori Frantzia osoan, eh? gero da hori hori da bosturte guziz egiten dira, ikusten dira, nogek hartzen dituen linio lineak eta hola, eta gero hori eh, hori arazoa da, badira hainbeste linea augendako dako, pentsu dut eh, a, direla linea batzuk enduz, eh, loditzera beste linea batzu, eta elkartzeko bi linea astapen batean hola dute, pentsatzen dute, e, autobus, lehen bi autobusek egiten zituzten hori bilketak, gau autobus batek eginen du. Eta gero da arazoa autobusetan da, ba, hau bilketen nako eskoletara joaiteko eta hor dira kontratu tan parzial da. Mm -hmm. Eta mhm. dira, ogoi orduko kontratuak uh, hortan ere eh, autobus mailan eh, arazoa hor da ere, eta ez da kontratu bete bat, ba oso bat, eta dira hogei hor du asteka bakarrik, eta e, eh, hmm. jendak azunai ere, esazion sortzeun euro irabazi hilabeteka orain ezin da. Ez da postu oso, hori da arazoa gure lanean, hmm. bada gehiago postu uh, goi hor dukoak, gure enpresan ala da, gehiago jende hogei hor ez eta denbora osoan, hortan hmm. ere bada arazo bat hori hainitz bada, kompleksu hainitz eta hain egetz, uh, eh, atxema itea aterabideako.